isaha zitandatu minota mirongo ibiri n'itanu i Bujumbura hamwe no ku isanganiro mwiriwe bakunze radiyo isanganiro tubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri rino genekerezo ryandwi intwara ntibibiri na mirongo ibiri na gatatu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira nta muntu arekuriwe kongera gutera imbuto iyo ari yo yose mu matongo yo mu kigwati cyitiriwe petero nkuru nziza yahoze arongoye Burundi ni ku mutumba gatete komine rumonge imvo zitangwa n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya rumonge ngo ni ugukingira abanyagihugu kwerekana amato amatungo umutegetsi afise acinjira mu mabanga niyo ntango yo gushobora gukwirikirana uko leta ikoresha amafaranga atanguza umugambi wo gutahuza abarundi akamaro ko kumenya ingene leta ikoresha amafaranga kuri uyu wa kabiri Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo abona ko iyo ibyo bidakozwe n'intwari ibereye itaba igishobotse nayo abakomiseri batatu badasangiye ubwoko nibo bagiye kumviriza abantu bafise intahe ku bwicanyi bwabaye mu Burundi mu kiganiro rero kubamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Pierre Claver ndayicariye harongoye CVR asigura ko ivyo bikogwa bigiye gutangura muri kuno kwezi kwa ntwarane idonido ni murano makuru ahagarariwe na Chancellor Mugisha w'Imana mu buhinga bw'ivyuma mwateguriwe na Om Salome Nduwayo muyashyikirizwa na Radio isanganiro sangwa ikaze ku mugoroba w'uyu wa mbere ni nyuma y'aho bamwe muri bene amatongo bavuga ko banyazwe bidogeye ko kuyarimamwo bibandanya kandi buramatari yari yarabihagaritse ni nkuru dushikirizwa na jean Pierre Misako icyo muzoshaka ko amatongo yanyakorerwamo ni ingingo yafashwe mu nyuma yo kumviriza bamwe mu bavuga ko ari bene amatongo na benjame bikora imana ari ku isonga ry'umugambi wo kuhatunganya ikigwati cyitiriwe umuhisi perezida Pierre Nkurunziza barabye kandi n'iby'amatohoza y'umugwi w'intara washitse ko kuri ayo matongo nk'uko musafiri ntahombukiye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya rumonge mu by'iterambere abivuga ni ibintu bisaba kwigwa neza nimba umugwi uwongerwa ikiringo nimba bazoshiraho uwundi mugwi manze isubire yige neza isesangure irabe by'ukuri ingene ibintu vyogenda hanyuma nimba umugambi ubandanye ubandanye gatosi n'imivyuka batashimye kuvugira ku byuma bifata amajwi bavuga ko iyo ngingo ari ibinjiza mu nzara mu nyuma yo gutakaza igice cy'amatongo yabo haciwemo amabarabara canke ahawe abandi bakabona ko kurima byari kubandanya bakabuza gusa kubaka no kugurisha kuko ku bwabo itongo ritimuka ku bwa musafiri ukaba wasanze uwo mugambi ari uwo guhagarikwa burundu hakazokwigwa uwundi mugambi wumvikanywe ko na bene amatongo ata twa dutose tugiyemo nk'uko musafiri nta mbuki abandanya bivuga ayo matohoza nibyo yashyitse ko nibyo benjame bikora imana ariko isonga ryo gutunganya icyo kigwati atemera ko byagenze neza ariko igitigiri n'amazina yabo avuga ko bafitaniye amasezerano yo gutunganya icyo kigwati bikaba bidasa neza n'abisansumishije mu ntara jean Pierre misago mu gatete radiyo isanganiro jean Pierre Misago urakenuye tuvaho mu rumonge tugaruke ibujumbura tuvuge ubutungane bunywanisha abakomiseri batatu badasangiye ubwoko nibo bagiye kumviriza ku mugaragaro abantu bafise intahe ku bijyanye n'ubwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu mirongo irindwi na kabiri hamwe no mu yindi myaka mu kiganiro kubamenyesha bamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri Pierre Claver Ndayicari yarongoye umugujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR amenyesha ko ibyo bikorwa bigiye gutanguzwa muri kuno kwezi kwa ntwarane tugiye kwigira mu kindi kiringo gikomeye ikiringo cyo kumviriza ku mugaragaro abantu bemeye kuvuga ibyo babonye kigiye gutangura mu mugwi severe turamaje kuja inama y'ingene ibikorwa by'ukumviriza abafise ibyo bashikiriza bizogenda ivyo bikorwa bimwe bizogigwa icese ibindi bibe mu mwiherero audience a wikro bijanye n'uko umugwi ubibona muti bizogenda gute icyo kibazo nico mufise nico n'abarundi batwumviriza baza kwibaza abakomiseri bazokumviriza bazoba n'imiburiburi batatu kandi badasangiye ubwoko muri ico gihe umugwi uzokumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura umugwi uzoshobora kandi ubyibwirije kumviriza umuntu wese ashobora gutanga umuco ku mabi yabaye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi mu mugwi severe tugiye gutunganya kandi umwanya wo kumviriza abafise ibyo bashikiriza igisirikare igipolisi inzego z'ubutungane igisata c'indero amabanki amashyirahamwe akora nk'amabanki ibimenyeshamakuru imigambwe amashengero n'amadini Amashyirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko eka n'ayandi mashirahamwe yose yagize uruhara mu mabi yakozwe muri kahise ku Burundi Pierre Claver ndayicariye harongoye umugujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira CVR tukira ibujumbura nyene tuve mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha dutandukire intwari ibereye nta ntwari ibereye ishoboka ibyo kwerekana amahera igihugu gikoresha buri mwaka bidaciye mu muco bishikirizwa na Faustin Ndikumana rongo ishirahamwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo atanguza icese kuri uyu wa kabiri umugambi w'imyaka cumi uzofasha gutahuza abarundi akamaro ko kumenya ingene leta ikoresha amahera no kuvyikurikiranira akavuga ko ugukurikirana uko leta ikoresha amafaranga bihera ku ngendo yo kwerekana amatungo umutegetsi afise acinjira mu mabanga mu gisata cya politike kwiyubaka nk'umugambwe wemewe n'amategeko ni kimwe mu byaranguwe n'umugambwe CNL mu myaka ine ukora bishikirizwa na gato rwasa arongoye uwo mugambwe kuri uyu wa mbere mu kiganiro ku bamenyeshamakuru avuga kandi ko harimo no kwitabira amatora yose yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'aho anegura ibyayavuyemo cyaranguwe cya mbere ni uko kuntu twashoboye kujya hamwe tukiyubaka nk'umugambwe tumaze imyaka irenga icenda dutatanye ata burenganzira bwa politike bugaragara dufise ico ni igikorwa ca mbere twaranguye igira kabiri gikuru twarashoboye kuja mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aya matora nubwo yagenze uko yagenze twarashoboye kuronka abaja mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka nubwo hari umwe gusa mugabo ariyo no mu manama mpanuzwajambo y'amakomine ibirengeye ngaho mu buzima bwo hagati mu mugambwe twaratunganije amanama nkarishabwenge ku bibazo bitandukanye mu buryo bwo kungurana ubumenyi kugira ngo umwe n'uwundi ashobore kuba yoronka uko ashobora kwisuganya mu buzima bwiwe bwa minsi yose uretse n'ibyo twaragiye tugira uruhara mu manama atandukanye haba hano mu burundi haba no mu karere mu ntumbero y'uko demokarasi yobandanya itsimbatazwa ikomezwa n'ibibazo twarahuye nabyo hageze amatora twarabonye yuko hari amabwirizwa mwamwe akwiye gusubirwamo duhiriwe duhishije kuko uno munsi Hari integuro zimwe zimwe muri leta zihari murazi yuko harabayeho integuro y'ibwirizwa ritunganya gushasha imihingo y'igihugu iryo rizotuma rimaze gushyirwaho k'umukono n'umukuru w'igihugu rizotuma hari amabwirizwa amwe amwe asubirwamwo nk'irijyanye n'amatora irijyanye n'itunganywa ry'amakomine n'ibijyanye n'ubutunzi mu makomine ayo yose rero tukifuza yuko nk'umugambwe uri ku rubuga ariko tutase yuko n'abandi bose bagiramo uruhara ko ayo mabwirizwa mu kuhinyanyurwa gushasha leta yogira akigoro ikagira n'ubutwari bwo kumva yuko igihugu ari cya twese hanyuma imigambwe yose ikagiramo uruhara abarundi bose kuko bose ntibari mu migambwe bamwe muri bo bafatanywe amahera ibihumbi bitanu ya y'amagendo Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano akavuga ko hakiri n'ayandi agera ku gihumbi akiriko ararondegwa atera kamo abanyagihugu kuvunjishiriza amahera mvamakungu mu mazu yabigenewe yemewe n'amategeko makuru avugwa mu gisata cy'inkino turangiza amakuru yacu yo kuri uno munsi umugwi nserukiragihugu mu nkino z'umupira w'amaguru waraye utanguye imyimenyerezo kuri uyu wa mbere intamba mu rugamba ziriko zitegurira inkino zibiri za kivandimwe zizokinwa nako n'umugwi wa Harambe Star userukira igihugu ca Kenya kwigenekerezo rya mirongo ibiri na munani kuno kwezi nubwo bazokina n'igihugu cha Indonesia kwa mirongo ibiri na gatanu ntwara ntenyene izo nkino zose zikazokinirwa mu gihugu cha Indonesia nayo ku mugabane wa buraya n'inkino zo gusubiza mu ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu mahiganwa y'ibihugu byayo ku rutonde kuri uyu wa kabiri umugwi wa Benefica Lisbon wo mu gihugu cya Portugal uja kwakira umugwi wa Club Brugge wo mu gihugu cy'ububirigi nayo Borussia Dortmund wo mu Budagi ugendere Chelsea wo mu Bwongereza kuri uyu wa gatatu Bayern Dominique eh, wo mu Budagi uzokwakira Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'u cy'Ubufaransa mu gihe mu Bwongereza AC Milan wo mu Butaliyano uzoba wagendeye umugwi wa Tottenham